Za vlastito ozdravljenje Započni znakom križa Neka ova priprema bude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Neka sa mnom bude Tvoja milost gospodine Isuse Krist. Tvoja ljubav, Bože oče, i Tvoje vodstvo, duše sveti. Nakana Vječni oče, prikazujem Ti žrtvu Tvoga preljubljenog Sina, gospodina našega Isusa Krista za otkupljenje od moje bolesti. Još si jednom posvijesti o kojoj se bolesti ili o kojim se bolestima radi. Zahvaljujem ti gospodine za dar života. Ti si me zamislio i stvorio čudesno na svoju sliku i priliku. Stvorio si me da živim vječno. dajući mi priliku da ovo zemaljskim životom odredim kakva će vječnost biti za mene. U dubinu duše utisnuo si mi ljubav. Spremno na žrtvu spremno na opraštanje, blagoslivljanje i zahvaljivanje. Spremno na davanje i pomaganje. Utisnio si mi ljubav koju u punini mogu iskusiti i živjeti jedino u tebi. Ti si me, Oče nebeski, u sakramentu krštenja s bezgraničnom ljubavlju priznao svojim posunjenim sinom. I pozvao me da tu ljubav otkrivam i živim uz pomoć Duha Svetoga. Hvala ti, gospodine, što si ti izabrao vrijeme i mjesto mog rođenja. Sjeti se datuma i mjesta rođenja. Hvala ti što si mi ti izabrao obitelj. Sjeti se svakog člana svoje obitelji. Hvala ti, gospodine, za sve dane u kojima sam uživao blagoslov zdravlja. Hvala ti, gospodine, za sve one koji se brinu za nas bolesnike. Hvala ti za liječnike, medicinske sestre, i njegovatelje. Hvala ti za sve one koji se trude pronaći nove lijekove. Hvala ti za one koji za nas mole. Koji nam svjedoče svoju vjeru. I koji za nas prikazuju razne žrtve. Posebno ti hvala za one koji se brinu za mene osobno. Sjeti se onih koji se brinu za tebe i zahvali za svakoga od njih. Hvala ti Oče ljubljeni, što si poslao svog anđela da mi služi. Da mi u svemu pomaže. Kako bih i ja mogao baštiniti spasenje. Zahvali sada svojim riječima svojem anđelu, na svemu onome što je učinio i čini za tebe. Hvala ti za pomoć svetaca koji rado odgovaraju na molitve kojim upućujemo s pozdanjem u njihov zagovor, u njihovu pomoć. Zahvali sada svakom svecu kojemu se moliš. Najviše ti zahvaljujem za pomoć i zagovor tvoje i moje majke, blažene djevice Marije. Ismoli barem jednu zdravu Mariju svim srcem. Zdravo Mario, milosti puna. Gospodin tobom. Blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje. Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada. I na času smrti naše. Amen. Hvala ti spasitelju moj, što si spreman uključiti se u svaku životnu situaciju u koju te pozovem svim srcem. Pozovi sada Isusa u svoju životnu situaciju, vapeći iz sveg srca. ti si nam, gospodine, darovao duha svetoga. kako bi se mogli uvijek iznova napunjati njegovom milošću. Kako bi mogli uvijek iznova dolaziti u tvoju prisutnost. u tebe ulaziti i u tebi ostajati. Zazovi sada svim srcem Duha Svetoga da te uvede u Božju prisutnost. Dođi, Duše Sveti, dođi, ispuni me svojom prisutnošću. Uvedi me u Isusovo srce. Uvedimo i njegovo milosrđe. Ispuni moje srce očevom ljubavlju. Dođi duše sveti. Ispuni me Božom prisutnošću. Ispuni me svojim mirom. ispuni me Božom ljubavlju. To će duše sveti. Kad sam u tvojoj prisutnosti, Bože moj, ti me odmaraš. Oslobađaš i ozdavljaš moj duh, dušu i tijelo. Kad sam u tvojoj prisutnosti, ti me poučavaš i mijenjaš. kad sam u tvojoj prisutnosti. Daješ mi svoju ljubav kojom mogu svakome oprostiti i za svakoga se žrtvovati. Kad sam u tvojoj prisutnosti, otkupitelju moje, daješ mi vjeru srca. kojom mogu za svakoga moliti. Kad sam u tvojoj prisutnosti, daješ mi snagu volje, da se mogu odupirati grijehu. I da mogu ustrajati na putu spasanja. Gospodine, kad nisam s tobom, često sam ti nezahvalan i često padam u grijeh. Često pokušavam opravdati svoje grijehe. Često moje kajanje nije iskreno. Hvala ti što me potičeš da te tražim i nalazim. U molitvi, u svetom pismu, u sakramentima, u nadahnutim knjigama, u bližnjima potrebnima Tvoga milosrđa. Gospodine, Ti mi nudiš svoje obilje života. Nudiš mi samoga sebe. A ja prečesto biram svoje verzije obilja života. i svoje idole koje stavljam ispred tebe i bližnjih. Znam, gospodine, da se bez tebe, bez tvog oproštenja, ne mogu spasiti. Zato ti hvala, oče što si dao svoga jednorođenog sina, Isusa Krista, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne. već da ima život vječni. Hvala ti, Isuse, što si umjesto mene platio kaznu za moje grijehe i za moje opačine. Hvala ti što trpeći i umirući na križu želiš na sebe uzeti i moje boli. I moja poniženja. i moju povrijeđenost i moju odbačenost. Hvala ti što želiš uzeti i moju krivnju. I moju bespomoćnost. i moje strahove. Hvala ti što na križ želiš ponijeti i moje bolesti. I što želiš i mene svojim ranama iscijeliti. Hvala ti, gospodine, za tvoju neizmjernu ljubav prema prezrenima, odbačenima, bolesnima i svim drugim patnicima. Hvala ti za ljubav koju imaš prema nama grešnicima. Isuse, na križu razapeti, donosim ti svoje pokajanje. Samo ti, Isuse, znaš koliko sam ti bio nezahvalan za sve one dane u kojima sam imao blagoslov zdravlja. Oprosti mi, gospodine. Samo ti, oče sveti, znaš na koji sam način koristio zdravlje kad sam ga imao. oprosti mi. Samo ti, gospodine, znaš koliko su moji grijesi doprinijeli da dođe do ove bolesti. Gospodine, samo ti znaš koliko sam ugrožavao svoje zdravlje neurednim i neodgovornim životom. Samo ti, Isuse, znaš koliko sam puta sagriješio mislima, riječima i dijelima. samo ti, gospodine, znaš koliko sam puta uvrijedio tebe. Ponizio sebe i povrijedio svoje bližnje. Samo ti, Bože moj, znaš koliko sam im boli nanio. Zastani i sjeti se nekih svojih grijeha, a posebno onih za koje se nikad nisi pokajao i pokaj se. Oprosti mi, gospodine. I molim te da onima koje sam povrijedio podariš milost kako bi mi mogli oprostiti. Molim te da ih otkupiš od posljedica mojih grijeha da im iscijeliš rane. I svojom im milošću nadoknadiš za boli koje sam im prozročio. Oprosti mi, gospodine, što u napastima nisam dolazio k tebi po pomoć. što nisam ulazio u molitvu, u tvoju prisutnost, koja me je jedino mogla zaštititi od napasti kojima se sam nisam mogao odupriti. Molim te, gospodine, oprosti mi svaki i najmanji dodir Sjeti se takvih grijeha i pokaj se svim srcem. Gospodine, Bože moj, svjestan da se nalazim u tvojoj prisutnosti, u tvojoj potpunoj zaštiti. Čitavim se svojim bićem odričem svakog djelovanja džavolskih sila. I molim te da me svojom predragocinom krvlju potpuno oslobodiš od svakog utjecaja gatanja, od svakog utjecaja čaranja. Od svakog utjecaja bajanja. Od svakog utjecaja vraćanja. Od svakog utjecaja uroka. od svakog utjecaja proklinjanja. Odrećen se. Odrećen se. Odrećen se. Odrećen se. Odrećen se. Odrećen se. Odrećen se određen se. Isuse, molim te da od mene odagnaš svakog duha začetnika bolesti. I da mu zabraniš da se više vraća. Neka tvoja krv Gospodine, opere moju savjest i moju dušu od svih nečistoća. Jer želim biti čist pred Tobom. Jer želim da Ti jedini budeš kralje mog srca i cijelog mog života. Isuse, budi moj kralj. Budi kralj mog srca. Isuse, uđi u moje srce kao moj kralj. Načini svoje prijestolje u mom srcu. Budi kralj, budi kralj mojeg srca. opraštanje. Gospodine, samo ti znaš koliko sam puta propustio oprostiti onima koji su me povrijedili. Samo ti znaš koliko puta zbog povrijeđenosti i ponosa to nisam htio učiniti. Gospodine, mnogo puta sam htio oprostiti, ali zbog prevelike boli nisam mogao. Oprosti mi što tada nisam u molitvi dolazio k tebi, kako bi mi tvoja milost pomogla oprostiti. Gospodine, ti si nam rekao da ćeš nam oprostiti onako kako ćemo mi oprostiti onima koji su nas povrijedili. Zato, gospodine, sada zaista želim oprostiti svima koji su me na bilo koji način povrijedili. želim oprostiti onima za koje znam da su me povrijedili. Ali i onima za koje ne znam da su sagriješili protiv mene. Isuse, želim oprostiti i tvojom milošću zaista opraštam onima kojima je žao i koji se kaju. Ali i onima koji se ne kaju i kojima iz bilo kojeg razloga nije žao što su me povrijedili ili to čine još uvijek. Dobri Bože, opraštam i onima koji nisu bili svjesni da mi nanose bol. Gospodine, posebno mi je stalo da oprostim svojim roditeljima. Znam, gospodine, da mnogo puta nisu bili svjesni da mi nanose bol. i da često nisu znali ili nisu mogli biti bolji prema meni. Želim ocu i majci oprostiti sve situacije u kojima se nisam osjećao prihvaćenim. Situacije u kojima sam bio razdvojen od njih. Situacije u kojima mi nisu vjerovali. Situacije u kojima me nisu zaštitili. Situacije u kojima su me nepravedno kaznili. situacije u kojima mi nisu pružili podršku. Situacije u kojima mi nisu iskazali bliskost. Nježnost. I prisnost koja mi je tada silno trebala. Želim ocu i majci oprostiti sva njihova očekivanja s kojima se nisam znao, mogao ili htio nositi. Želim im oprostiti situacije u kojima su me povrijedili svojim riječima. želim ocu i majci oprostiti situacije u kojima sam se osjećao manje voljenim od brata ili sestre. Želim im oprostiti situacije u kojima sam se zbog njih osjećao poniženo i posramljeno. Isuse, želim im oprostiti što se nisu dovoljno potrudili da me upoznaju. Što mi nisu dali dovoljno svojeg vremena. Dovoljno svoje pažnje. Opraštam im, Isuse i sve ono što su drugima činili krivo. Opraštam im sve njihove trenutke slabosti, sebičnosti, škrtosti, neumjerenosti. Na poseban ti način donosim ono što me je najviše povrijedilo. Pokušaj se sjetiti najbolnijih situacija povezanih s roditeljima i oprosti. Gospodine, donosim ti i druge osobe koje su me povrijedile i učinile da se osjećam odbačenim i manje vrijednim. Sjeti se braće, djedova i baka, prijatelja, učitelja, supružnika, djece, radnih kolega i šefova na poslu, osoba u kojoj si bio zaljubljen, osoba koje su te zlostavljale. Gospodine, opraštam, jer i ja često jednako griješim. Jer i ja želim da mi bude oprošteno. Isuse, opraštam jer želim da moje srce bude čisto. Jer želim živjeti u Tvom svetom miru. Opraštam svima jer si nas sve stvorio s ljubavlju i čezneš da se svaki od nas grešnika obrati i živi. Opraštam, opraštam, opraštam, opraštam, opraštam. Gospodine, opraštam i samom sebi. Sve ono što si mi ti u svojoj ljubavi već oprostio. Opraštam jer znam da i ti želiš da si oprostim. Isuse, vjerujem da ću puninu milosti opraštanja iskusiti u susretu s tobom u pričesti. U susretu s ljubavlju kojom si nas ljubio na križu. Molitva za ozdravljenje. Ti si gospodine Isuse, došao odmoriti umorne i opterećene. Došao si iscijeliti slomljena srca. Došao si izlječiti svaku bolest i svaku nemoću narodu. Došao si otkupiti i osloboditi sve koje muči đavo. Došao si proglasiti vrijeme milosti gospodnje. Ti si, Isuse, isti, jučer, danas i sutra. Ti, Isuse, i danas prolaži zemljom, čineći dobro onima koji dolaze k tebi. I zato su moje oči uprte u tebe. Gospodine, ti znaš kojim sam duševnim bolima svezan. Ti znaš koje mi boli donose nutanji nemir. Ti znaš koje mi boli oduzimaju radost. Ti, gospodine, znaš koje rane srca negativno utječu na moju bolest. Otkupi me, gospodine. molim te, gospodine, otkupi me i od negativnih osjećaja proizašlih iz ranjenosti i neopraštanja. Otkupi me od osjećaja odbačenosti. Od osjećaja manje vrijednosti. od osjećaja krivnje. Otkupi me od razočaranja. korčine i samosažaljenja. Otkupi me, gospodine, od strahova. depresije i tjeskobe. Otkupi me, gospodine. Iscijeli me. Izliječi. i oslobodi. Gospodine Isuse Kriste, predajem ti svoju bolest. Predajem ti svoj život. I molim te da uđeš u moje srce. Kao moj otkupitelj i spasitelj. kao liječnik moje duše i čitavog mog bića. Neka bude tvoja volja. Ti budi kralj mog srca i mog života. Oče ljubljeni, molim te, dok ti prikazujem žrtvu Tvoga Sina. Podari mi svoj sveti mir. I milost podnošenja i prikazivanja trpljenja. Oče nebeski, dok čekam Tvoje otkupljenje, želim svoje trpljenje sjediniti s Isusovom otkupiteljskom žrtvom i prikazivati ga kako za one koje sam ranio svojim grijesima, tako i za druge bolesnike i patnike kojima je potrebno tvoje milosrđe. Daj mi u tome svoju mudrost, skrovitost i poniznost. Gospodine, vjerujem da ću na svetoj misi slušati Tvoju riječ. Vjerujem da ćeš mi progovoriti. Vjerujem da ćeš me poučiti. Da ćeš me utješiti i ohrabriti. gospodine, vjerujem da ćeš me čitavu misu privlačiti k sebi. Vjerujem da želiš da moje misli i moje srce tijekom svete mise budu usmjerene na tebe. Vjerujem da želiš da čitavim svojim bićem uranjamo tebe. Isuse, spasitelju moj, vjerujem da želiš da iskusim tvoj sveti mir, tvoju dobrotu, tvoju blizinu, tvoju brigu, Vjerujem da želiš da na svetoj misi iskusim tvoju svetu prisutnost. Gospodine Isuse Kriste, spasitelju moj i otkupitelju, čvrsto vjerujem da ću u pričesti blagovati tvoje tijelo i tvoju krv. blagovati tebe, žrtvenog jaganjca koji si bio ubijen za nas. Vjerujem da ti, Isuse, pričešću ulaziš u mene, kao pravi Bog i pravi čovjek, sa svojom božanskom i ljudskom ljubavlju. I ja, gospodine, želim ući u tebe. Sa svom svojom ljudskom bijedom. Vjerujem da je pričest po kojoj si ti u meni i ja u tebi, izvor i središte mojeg života. Vjerujem, gospodine, da ću po blagovanju tebe, žrtvenog jaganjca, stvarno sudjelovati u tvojoj otkupiteljskoj žrtvi. Gospodine, vjerujem da me po čudu Euharistije želiš prenijeti na Golgotu. Vjerujem da želiš da duhom prisustujem trenucima tvog umiranja na križu. Želim te, gospodine, zagrliti na tvojem križu i predati ti svoju bolest. Želim ti, Isuse, predati potrebe i svih onih za koje te molim. sjeti se osoba kojima želiš posredovati Božju milost, otkupljenja, posebno bolesnika koje poznaješ. Želim ti, gospodine, u tim trenucima posvetiti svu svoju pažnju. Želim te ljubiti čitavim svojim bićem. Želim se potpuno predati tvojoj dobroti i ljubavi. Bože moj, želim ti zahvaljivati Želim te slaviti i želim uživati tvoju svetu prisutnost. Želim, Isuse, ću te u tim trenucima, učiti ljubiti svoje bližnje. Blagoslivljam te, gospodine, Blagoslijem tvoju milosnu prisutnost koju ću kušati u misama u kojima ću ocu prikazivati ovo nakon dok se ona ne ostvari. Hvala ti što znam da ćeš me u svakoj misiji pripremati dokle god ne budem spreman potpuno ti se predati. molitva za pomoć. Duše sveti, molim te, vodi me kroz svetu misu. Neka moje misli tvojom milošću budu usklađene s mojim riječima. Daj da me tvoja milost, duše sveti, toliko zahvati da se zaista mogu svim svojim srcem predati u očuvu volju. I primiti otkupljenje. Hvala ti, duše sveti, što mi pomažeš. jer bez Tvoje milosti ne znam i ne mogu pravo moliti. Anđele, čuvaro moj, čuvaj moje misli i moje srce za vrijeme svete mise. Kako bi bili s Bogom i u Bogu. Sveta Mario, Majko Božja, moli za mene. Ti si, Mario, najdublje povezana s Isusovom mukom i smrću. Ti si stajala pod njegovim križem. Ti si mu bila utjeha i snaga u njegovim najtežim trenucima. Ti si iskusila svu dubinu boli koja je drugim ljudima ostala sakrivena. Ti si, Mario, zajedno s Isusom dijelila bol odbačenosti prezenosti, neželjenosti, razočaranja, napuštenosti, izdaje, stida. Ti si sa svojim sinom proživljavala njegov smrtni strah i tjeskobu. ti, majko moja i majko Božja, poznaješ i sve moje boli. Ti znaš sve moje strahove. Znaš sve moje negativne osjećaje. Ti poznaješ sve moje slabosti. Ti, Mario, znaš koliko vapim za mirom u duši. Koliko vapim za slobodom od grijeha. Koliko vapim za Božom blizinom i nježnošću. Ti, Mario, majko moja, znaš koliko vapim za ozdravljenjem. Ti si, Sveta Mario, vidjela i iskusila Isusovu bol zbog onih za koje je njegova žrtva bila uzaludna. zbog onih koji neće povjerovati. Neće oprostiti. I neće mu predati svoje grijehe, boli i bolesti. Sveta Mario, Majko Božja i Majko moja, izmoli mi milost da se mogu potpuno predati u Božje milosrđe i primiti puninu Isusova otkupljenja. kako njegova žrtva ne bi za mene bila uzaludna. Kako bi njegova, tvoja i moja radost bile potpune. Mario, ne mogu ocu prikazivati žrtvu tvoga sina, a da istovremeno ne prikažem tvoju žrtvu. Da ne prikažem žrtve svih onih koji kroz stoljeća sjedinjuju svoje trpljenje s trpljenjem tvoga sina. I da ne prikažem svoje trpljenje koje i ja želim svim srcem sjediniti s Kristovim trpljenjem. Izmoli mi, Mario, milost, da i ja sve dublje i dublje spoznajem smisao prikazivanja vlastitih odricanja i trpljenja. Kako bih sa što više vjere i što većom ljubavlju mogao prikazivati Isusovu žrtvu za duše koje su potrebne milosti otkupljenja. Neka tvoja ljubav, Mario, dopre do moje duše. Sveti Josipe, sveti Božji ljubimče, moli za mene. Sveti apostoli Petre i Ivane. Sveti Franjo Asiški. Sveta Klaro. Sveti Franjo Saverski. Sveta Terezio Avelska. Sveta Mala Terezio Sveti Padre Pio Sveti Ivane Don Bosco Sveti Leopolde Bogdane Mandiću Blaženi Alojzije Stepinče Svi sveti kojima sam se ikad molio. Pomozite mi. Ljubići me pred Božim prijestoljem. Sjeti se i drugih svetaca kojima se moliš. Duše u čistilištu, molite za mene, kako bih u svetoj misnoj žrtvi sudjelovao sa što većim žarom. Pričesna meditacija Gospodine Isuse, jaganče Boži, nisam dostojan da uniđeš pod moj krov. Nisam dostojan da uniđeš u moju dušu. Ali te ipak svim srcem molim da me ispuniš svojom svetom prisutnošću. Jer, gospodine, kako ću sam po sebi postati dostajan? Kako ću, gospodine, sam zapaliti svjetlost u svojoj duši. Kad si ti jedini svjetlost. Kad ti jedini možeš prosvjetljiti moje tame. Kad ti jedini možeš učiniti da srcem progledam, da srcem pročujem, da srcem razumijem, da se iskreno pokajem i primim tebe svjetlost. Kako ću, gospodine, sam zacijeliti rane koji mi ne daju da ti povjerujem svim srcem i da ti predam svoju prošlost sadašnjost i budućnost. Kako ću, gospodine, bez tebe, koji si jedini pravi mir, umiriti svoju dušu? Kako će, gospodine, moja duša živjeti, ako ti, koji si život, ne prebivaš u njoj. Kako će, gospodine, moja duša učiti ljubiti, ako u njoj ne prebiva učitelj, ako u njoj ne prebiva ljubav. Gospodine, kako ću ti zahvaljivati kako ću te slaviti? Kako ću te blagoslivljati? Ako moja duša ne okusi tvoju svetu prisutnost. Ako ne iskusi tvoj mir. Ako ne kuša tvoju radost. Uđi, gospodine, u moju dušu kao moj otkupitelj i moj spasitelj. Uđi i budi kralj moga srca. Uđi isus reci riječ i ozdravit će čitavo moje biće. Uđi Isuse, u mene. Privuci me na svoj križ. Uvuci me u svoje srce. Jer ti želim predati svoje boli. Jer ti želim predati svoje ranjeno srce. jer ti želim predati svoju bolest. Uči Isuse i nauči me ljubiti onako kako si nas ti ljubio. Hvalim te Isuse. Slavim te i blagostivljam. Klanjam ti se i zahvaljujem ti radi tvoje velike slave i dobrote. Jer ti si jedini svet. Jer ti si jedini gospodin. Jer ti si jedini svevišnji. Isuse Kriste, sa svetim duhom U slávy Boga, Otca. Amen.